أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Nastavljamo fik, znači rad po knjizi Ajda Karnija, Fiku Dalil, razumijevanje dokaza ili šerijaskih argumenata. Zadnji put smo radili nečistoće. Spomenuli smo nečistoće. Da samo podsjetimo, znači ovo što je naveo ovdje e, Ajkarni, on je naveo ovdje znači, nečistoće izuzetke od onog što, što ne ulazi pod nečistoću. A neki nije spomenuo uopšte, pa ćemo samo preliti na brzinu, znači on je e, spomenuo nečistoću strvine uginule životinje i na čistoću, u to ulazi na čistoća ono što se osjeće od, od žive životinje, komad mesa koji se osjeća od žive životinje, to je na a onda izuzetak na, za, za strvinu, izuzetak tu spomenuo skakavce i ribu po tekstu hadisa, a onda životinje, insekte koji nemaju krvi kada se ubiju, oni su izuzetak od tih nečistoća, također kost, rog, <clears throat> nokti, Dlake, perije, e, vuna i koža su također izuzetak od uginulih životinja. Od uginulih životinja sve je ovo dozvoljeno koristiti, zato imaju dokazi. Od nečistoća poslije strvine dolazi, on je spomenuo ovdje, e, demon masfu, odnosno krv koja ističe prilikom klanja. I e, oni je spomenuo ovdje dio dokaza, dio dokaza urejan amon onom dužim u hadiju, pardon, ajetu kojem je kaže Allah Žešanu Kul la eđidu fima uhije ilaje muharramen ala ta'imi jata'amu. Kaže, reci, ja ne nalazim u onome što je objavljeno meni da je zabranjeno ta'imin, onom koji hoće da jedi, kaže, ila en je kune, kaže, osim da bude, ne nalazim da je zabranjeno ono što je objavljeno meni od onog što se jedi, kaže, osim da bude mejte, odnosno strvina, a u spuhan ili krv koja ističe, kaže evo lahme hinzirin ili e, meso, meso svinje, kaže fe innehu ričs, jer je ono rič, nečistoća, jer je ono nečisto. I onda onda ovdje spominje da, spominje da je krv koja ističe da je nečista. Po ovom e, ajetu bliže je i većina, e, većina onih koji znači ovaj ajet, ispravni stav, da ovaj ajet ne ukazuje na nečistoću krvi koja ističe, jer je, e, jer je došlo ovo e, feinehu rič, jer je on nečist, najbliži što mi došlo e, prije toga je lahman henzir, meso svinje, da je ono nečisto. A prije toga je spomenuto znači, strvina i krv koja ističe. Tako da se znači, krv koja ističe nije, nije spomenuta direktno u ovom ajetu. I zato skupina jednaka na stavu da krv koja ističe da nije nečista u svakom slučaju postoje Nakon toga je spomenuo krv hajza, da ona nečista, izuzetak tom je znači, krv insana, krv krv, krv životinje koja se zakolji, ali ne ona kaže koja ističe, nego koja ostaje u tijelu. Također, krv koja ističe iz bubuljica, iz rana, iz tijela, e, su izuzeci od, od, od, od nečistoće krvi hajza. E, ovdje zanimljivo nije spomenuo krv čega, krv istihaze, tako? Jel krv istihaze čista ili nečista? Ima razilaženje, skupina učenjaka a, smatra da je nečista, skupina učenjaka smatra da je čista. Ko smatra da je krv istihaze čista? Sveća od prošlog dersa. Malikije. Malikije smatra da je krv istihaze čista. Dok ostala tri mezeva smatra da je nečista, pridružuje kao, kao, kao da je krv hajza. <clears throat> Dalje, od nečistoća je spomenuo, a to je na henzir, meso svinje, a ono je spomenuto u ovom Kur'anskom ajetu u sure An'am. Ovdje je pogrešno spomenuto, ako imate kod knjige, ovdje je pogrešno spomenuto kad spominje svinsko meso, kaže u Allah mehenzir, sura Bekara 173. ajet. Tu je greška napravljena, od koga se desila greška, ono koje je štampao i tako nije bitno, uglavnom greška, znači vraća se to na isti ovaj ajet gornji, e, sura En'am, anam 145. ajet. Od znači to će ovdje spomenuo e, Qaj'ul Isan, a to je u stvari e, ono što povrati insan, i spomenu tu dokaz na radi se ispravno da je ono što povrati insan da nije nečisto, jer hadis ne ukazuje na to. E, sljedeće se spomenuo da nečisto to je mokraća insana, pa je spomenuo dokaz za to, onda od nečistoća je spomenuo e, izmet od insana, pa je spomenuo dokaz za to, onda vede i mezi, pa je spomenuo dokaz za njih. Nakon toga je spomenuo psa, da je on nečist, E, tretirajući kao da je pas čitav nečist. Ovdje je išao na stav šafija i hanabila. A mi znamo, Hanefi kažu da je samo pljuvačka nečista, a Maliki kažu da je pas, e, da je pas čitav čist. A da nam e, naredba pranja, rekli smo da je ona došla iz drugih razloga. Iz drugih razloga, a danas se otkriveni ti razlog zbog nečistoće i prljavšine psa. U svakom slučaju tu je razilaž među On je ovdje spomenuo dželale životinja koja jedi E, znači e, životinja koja jedi e, izmet ljudski. Ta životinja koja jede izmet ljudski, prvenstveno to odnosi na kokoška, a nekad i na, i na, ovce, i na krave i na deve. Da njihovo meso, njihovo mlijeko i korištenje tih životinja da je zabranjeno po tekstu hadisa. E, po tekstu hadisa da se vraća na, na meso, na, viso, po, po, nekima i na mlijeko, a za jahanje u slabom hadisu došlo za, za korištenje te životinje. U svakom slučaju, znači, bliže se tiče životinje dželale, a to je ona koja jede znači, e, ljudski izmet, da je ono, da jede, njeno misla da je mekruh, da je mekruh, a u stvari e, da treba tu životinju pročistiti sa zdravom hranom, kao što smo govorili. Ovdje ubraju, od, znači, je ubrao humor od e, znači, hlije, odnosno domaće magarce koje je došlo iz hadisu da je njihovo meso nečisto. E, on je spomenuo ovdje da je e, ljudska sperma da je čista, spomenuo je alkohol da je poistavno da je čisto, što je tačno. E, o stvari koje nije spomenuo, koje sam ja vjerojatno vam spomenuo, a to je čistoća, jer to nije spomenuto u širijetskim argumentima, čistoća tekućina koja izlazi iz ženskog polnog organa, odnosno bijelog pranja prvenstveno. Također čistoća mokraće i baljage, ili balege, životinja čije je meso, čije se meso jede, a oko čistoće životinja čije se meso ne jede ima veliko razilaženje, e, jedni, učinjaci smatraju da nečisto, drugi da je čisto, jedni i drugi imaju e, argumente i dokaze, bliže je ovo, znači da je, mokrača i čistoće životinja čije se meso ne jede, da je, nečisto. I tome kada sve pridružimo, kada, ovo spomin, kada saberimo sve ove sve stvari koje su spomenute ovdje, šta je nečistoća, svelo bi se to da je da je to sljedeće, da imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stvari. 8, 9 stvari su stvari one koje se možemo potvrđeno, pored onih što imamo razilaženje. Znači, treba zna da u nekim stvarima ima razilaženje, poznat razilaženje unutar i kod učenjaka. E, zanimljivo znači da, da imate recimo za, za, za alkohol, kaže da se četiri mezheba da alkohol nečist. A u stvari ispravno na osnovu argumenta da, da nije nečist što su kazali drugi učenjaci. Uglavnom, ovaj, znači ima tih 8-9 stvari koje zaista ukazuju argumenti da je to nečisto. Sve ostalo mimo toga je čisto, to je bitna stvar da spomenu. Ovo je vrlo, vrlo bitno zato što je kod nas jako rašireno to da ljudi sve živo smatraju nečistim, e, e, svejedno za mjesto gdje se klanja ili ako padne na insana, da ne može klanjati, osim da može klanjati jedino kad uđe kuć kad se dobro okupa, obuče čistu odjeću i na, na čistoj seđadi ili klanjačici da može klanjati. Što je pogrešno mišljenje. Znači, čovjek može da klanja, znači, samo da se kloni ovih nečistoća, može klanjati bilo gdje i na bilo kojem mjestu. Osnova je u stvarima. Osnova je u stvarima da je e, sve čisto, osim, što imamo, osim za što imamo dokaza nečisto. Osnovno je e, da oko nas mjesto na kojem boravimo, e, koje koristimo, da je čisto sve dok ne, ne, znamo sigurno da je, da je tu ima nečistoća. Vidimo je, osjetimo i tako dalje. A ne obrnuto. Ne obrnuto, da sve nešto, osim što imamo mi argument da je čisto. Kada neko dođe u tuđu kuću, što se često dešava, dođe u tuđu kuću, ima recimo mali djeci i neće da kanja. Što ma kaže, dajte meni vam posebno. što ma kaže, ne znam ja gdje je dijete mokrila. Znači, nije, osnova je obrnuta da je sve čisto, osim što znaš sigurno da dijete nekde je moklo i da je to prisutna ta mokraća, da je to, da je to friško. Može dijete mokraće to prošlo dana i to izlapilo, da je nestalo tam, isparla, ta nečistoća na tom mjestu. Uglavnom, to je duga tema. Bitno je, znači, ova, tema nečistoća je jako bitna, da se ona nauči, da s vremena vrijeme ponavlja, da se nauči, jer oko toga ima veza, toga ima mnogih, nejasnoća ili e, osoba sama sebe optereti nekim stvarima oteža sebi islam zbog svog neznanja. E, e, poslije ovog dolazi tema, tema e, kejfe tu zalu neđasetu. Kako se otklanja nečistoća. To je posebno poglavlje. Nakon ovog dođe. E, pa je spomenuo ovdje autor Ajd Arni, spomenuo sljedeći. Kaže prvo, odnosno kako on stavio broj 35, el beden, znači tijelo tijelo sa njih se oslanja na sljedeći način. Kaže tu zadu bil, bil gasl. Lil emri bi gasl beuli wal gajti anil beden. Kaže, otklanja se... sa vodom, znači. Sa čistom, čistećom vodom. Opranja, e, opere se tijelo, e, nečistoća sa tijela. Nečestoća od onih prijetunih nečistoća koje smo mi spomenuli. Zbog, e, šta je dokaz? Zato kaže, zato što je poslanik sam naredio da se, e, da se mokrača peri i da se izmet peri sa tijela sa vodom ili sa čišćenjem, sa čvrstim prijednostom, sa, e, sa kamenom prilikom, prilikom obavljanja nužde. Onda kaže saub, odnosno odjeća, Kaže bi, bi gasli, pranjem također. osi jabeke fatahir, spominjala je ovaj kuranski ajat urimo desir, od prvih sura koje su objavljene kaže pa svoju odjeću e, očisti operi. Iako taj ajet ovaj, ima tumačenje da li se odnosi, e, da li, e, znači u početku, znači bili uopšte nisu bili došli propisi, znači nisu došli propisi abdesta i tako dalje, u početku Islama bilo govore o tevhidu, da nije bilo, da ovaj ajet nije vezan za pranje od, od nečistoća vezano za ibadet, ali eto, učenjaci ga spominju e, na osnovu drugog stava Mufesira i tumača, da se ovaj ajet može koristiti kao dokaz za pranje odjeće od nečistoće. Također kaže, na to ukazuju riječi poslanika sallallahu sallam po pitanju otlanjanja nečistoće hajza, krvi hajza, pa kaže tehutuhu thumma takrosuhu eh, bil ma wa tanhatuhu thumma tusalli fihi. Eh, kaže prvo ga kaže očistiš tehutuhu, znači eh, njegov onaj krv hajza što se skori, znači noktom se očisti, kaže thumma takrosuhu bil ma i poliješ ga vodom, tu i onda poprčiš vodom dok potpuno znači ispereš dok potpuno ode nečistoća krvi, thumma tusalli zatim klanjaš u toj odjeći. E, druga, znači ovo što se tiče e, tijela, i od, e, i odjeći. ovdje ima poznata mesela, a to je razilaženje veliko kod, kod te mesele, a to je da li je osnova u pranju, otklanjanju čistoći voda i da nije dozvoljeno prat vodom, osim ovo što je došlo ovdje ka izuzeci, da se, da se pere mimo vodom. Pa je većina učenjaka na tom stavu da je osnova da se nečistoća otklanja sa vodom. A u tome se izvojili Hanefije, odnosno ostala tri mezeba, pa kažu, kažu može se otklanjati nečistoća sa bilo čime drugim, bilo kojim predmetom, bitno je da nestane ajno neđasi, kako oni kažu, da nestane, znači da nestane sama nečistoća, znači ona tvar nečistoća. I taj stav je ispravan, podržavaju ga mnogi, mnogi savremeni učenjaci, taj stav je ispravan, znači da je, da je e, otklanjanje čistoći ispravno i dozvoljeno i sa e, nečim drugim mimo vode. Osim naravno neki, neki e, stvari, predmeta koji, u kojima ima nekakav vid svetosti ili nijameta blagodati.